you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 pots escoltar-nos tots els dijous en directe a les 10 de la nit a Ràdio Mollet i també en format podcast tant en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com com a les diferents plataformes de podcast com Spotify, iTunes, etc. Gràcies a Audiotalaia. Talaia. Ja sabeu també que des del canal de Mixcloud del Núvol de Fum estem emetent regularment seleccions musicals, sessions i de més. Aquesta setmana hem estat molt actius per allà i espero que eh, continuem així durant els propers dies i setmanes. Ens trobaràs a mixcloud.com barra núvol de fum. el que estic fent per allà és punxar sessions en directe que queden registrades per després tornar-les a emetre en format eh, ràdio, en un format continu. L'altre dia vam estar emetent gairebé 24 hores seguides entre llistes de reproducció i aquestes sessions gravades i en directe i hi haurà més sessions en directe, òbviament, en els propers dies i setmanes que s'aniran sumant doncs, en aquestes playlists. Us espero doncs per allà, per al chat d'Amics Cloud, en el canal del Núvol de Fum. I dit això, arrenquem amb el programa d'avui, el número 405. Doncs avui hem arrencat amb el músic i productor de Brooklyn, Patna, amb un treball gravat durant la pandèmia titulat Sad Songs They Say So Much, una col·lecció de 13 petites peces improvisades amb gravacions de camp i en piano enregistrades directament en un telèfon mòbil. Són unes composicions minimalistes, melancòliques i reflexives, un treball molt interessant de costumbrisme sonor, podríem dir. Thank you. podeu trobar aquest treball de Patna, Sad Songs They Say Too Much, al catàleg de Time Related Sound. Escoltem ara el nou projecte del productor japonès Meitei, que estrena nou àlies, Tenka. Com a Meitei s'ha establert com una veu definitòria en la música japonesa contemporània. Ara, amb aquest nou projecte, obre nous camins de llibertat amb l'objectiu de treballar sense límits del tema, de la narració o inclús les expectatives de l'audiència. El seu debut sota aquest nou projecte és un treball titulat Hydratation, amb peces com aquesta que sona ara. Doncs això era Tenka, el nou projecte del japonès Meitei, des d'aquest disc titulat Hydratation. Ara anirem endinsant-nos en terrenys més propers al techno i ho farem durant els tres temes següents – Comencem amb una visita al magnífic segell mexicà Seqüències Temporales per escoltar un productor anomenat, aviam si ho sé dir bé, Tlacac Toc. El seu treball porta per títol Tifoid Mary i està format per cinc peces més properes segurament a l'experimentació que al tecno característic del segell. Tot i així, les seves composicions no estan faltes de certs patrons rítmics, que les doten d'un pols que, de certa manera, estructura els sons i les gravacions. de les estructures abstractes de Tlacac Tok que acabem d'escoltar passem a altres molt més concretes, seguint també pels camins del minimalisme i del techno. Anem amb la gran Siodor i una peça titulada Permanent Key que hem extret del recopilatori Walking Life, publicat pel Festival de Música de Portugal del mateix nom, Després de la seva cancel·lació en l'edició de 2020 per la pandèmia, la peça que aporta Sio d'Or en aquest recopilatori, Permanent Key, és una versió de la que ja apareixia en el seu disc Polar Q.

Doncs a poc a poc ens hem anat endinsant en terrenys del techno i ho acabem de fer amb Joaquim Spiez i una de les seves darreres publicacions, un single amb dues remescles que fa Claudio Piercy de les anomenades eh, textures de unes llibreries de samples i sons que està fent i publicant el seu propi bancamp al productor alemany ja va pel tercer volum. Amb aquesta remescla que Claudio Piersi fa sobre la textura número 40 de Joaquim Spiev, arribem a la recta final del programa que tancarem amb les gravacions de camp d'Alexandra Spence i el seu treball A Bale a Sí. Però aquí no només hi trobem gravacions de camp, Alexandra construeix la seva obra també amb sintetitzadors modulars, amb clarinets, bucles de cinta i i de més instruments i objectes. Acceptem, doncs, aquesta proposta d'un viatge aquàtic, marítim, que ens fa aquesta artista australiana. 嗯。 phytoplankton the Karasu whale, coral, petroleum. Hawksbill turtles. Pearls. Google barges. Global trade, offshore Google barges, underwater, underwater data centers, centers, fertilizer runner, oil slick, the Galapagos Islands, the Mariana Trench, the 180th meridian, offshore oil rigs, whale sharks, oil slicks, oil spills, chemical drums, the Great Barrier Reef, the Great, Pacific, Pacific Garbage Patch, Shark Lagoon clownfish, jellyfish, starfish, sea urchins, sea snakes, coat hangers, cable cords, computer monitors, sea lions, harbour seals, eight sea currents, subduction zones, dead zones, the ring of fire, 220 volcanoes, 200 Imperial Japanese Navy aircrafts, tropical cyclone basins, seamount chains, floating plastic gyres, tires, 2016's Bella Bella oil slick, 2015's Refugio oil spill, vampire squid, frilled, shark, shark fang-toothed fish, giant spider crab, giant tube worms, endangered species, undiscovered species, fishing, overfishing, herring, salmon, sardines, swordfish, snapper, tuna, shellfish, 705,000 tons of fishing nets, dugongs, water, water bottles, humpback whales, orcas, blue whales, whaling, microplastics, microbeads, synthetic fibers, sunken satellites, Mars 96, Phobos Grunt, the Upper Atmosphere Research Satellite, Bottlenose Dolphins, the Awamaru Treasure, Ancient Artifacts, Lego Pieces, approximately 36 species of shark, underwater mines, cargo ships, passenger ships, warships, merchant vessels, trucks, jeeps, torpedoes, fuel barrels, mosaic tiles, military ancient relics, artifacts, porcelain dishes, Lego pieces, chandeliers, 36 species of Arctic, shark, underwater mines, Asia, sunken ships, Australia, sunken trucks, jeeps, torpedoes, porcelain dishes, chandeliers, five submerged Solomon Islands. Alexandra eh, Spence i aquesta peça a Bail. Arribem a la fi del programa d'avui, el número 405 del núvol de fum. Molt bona nit.